Кога Господ прашува, пети дел. Ке отворим во Исаија 6 глава. Денеска беше спомнат овој случај. Ми се чини во петте минути од Елена, ако не се важи, Кој што на наслов тешко мене, така беше. Да. Тоа е баш извадок од 6 глава од книгата на Исаија и баш и таа го спомна тоа. И читаме први стих. Во онаа година, кога умре царот Ози, или Азари, мислам дека на, во книгата на цареви се спомнува како Азари, кога умре, значи, царот Ози, го видов Господа како седи на висок и возвишен престол. Скутовите на неговата плаштеница го исполнува храмот. Ова ќе биде своевидна мисионска порака, да кажам прво за мене, потоа за секој од нас. Значи, Исаја има визија во ситуација кога страда од малодушност, го зафаќа некоја апатија, затоа што не знае како ќе оди понатаму Јужното царство. Северното веќе е поробено, е распарчено, а сирците се тука напаѓаат. Умира Ози, кој што бил доста добар цар и допринал за таков просперитет во Јужното царство, како што немало цели 200 години од времето на Соломо. Меѓу тоа просперитет се мисли пред се на економски, воен, како воена сила, значи се консолидирал, консолидирало во Јужно царство, Јуда но во духовна смисла ситуацијата не била многу баш розова. И сега во една ваква ситуација тој се прашува што ќе биде понатаму. Умира добриот цар, кој ќе дојде? Кој ќе биде следниот? И следниот бил добар. Јотам, како се викаше, кој што ќе, Јотам, да, ќе го наследи Ози, но сепак Господ му дозволува да види визија да го охрабри како прво, да го види престолот Божи, да му ја отвори, значи, она втора завеса во светињата на светињите, да види да види Господа на престолот и да свати дека Господ има контрола над се, како што денеска слушаме. Дали ќе дошол Трамп, па кој знае, еве, утре, верувам дека некој сакам, еве, да дојде Заев на власт кај нас, Кој сака, нека дојде. Господ има контрола над се. Тоа е она што треба нас да не храби. И не прв пат на своите слуги Господ им дава една ваква визија, значи да го, да го видат Господа. Исаја го гледа на неговиот високи возвишен престол, како што вели овде. Сега да видиме малку околу Ози, да се задржиме на тоа каква била ситуацијата, значи, околностите. Владел цели 52 години со Јуда. И наистина се покажал како добар цар. Еве имаме еден извадок за тоа како владел во втора книга Летописи или втора книга Дневник, 26 глава. 26 глава во втора книга Дневник. Четврти, пети стих Вели, правеше што е право во Господовите очи. Сосем, се извинувам, сосем како и неговиот татко Амасиј. Го бараше Бога за време на животот на Захарии, кој го учеше на Божи страф. Додека го бараше Господа, Бог му даваше среќа. Многу убав, убави зборови за ози, пофални. од 12 до 15, вистата глава. Вкупно имаше на број, значи еве го сега тој просперитет за кој што кажав, семени главатари, храбри јунаци, 2600 под нивна управа беше силна војска од 370.500 за бој, вешти војници, за да му помагаат на царот против непријателите. Ози и направи на својата војска штитови, копија, каци ги, оклопи, лакови камења за прач, прачките, Потоа вели во напред во Русалим вешто измислени бојни справи пронајдок на градител за да стојат на стражарниците на англите, на англите на тврдините да фрлаат стрели и големи камења. Значи добро премена армија, економија добра, просперитет, како што ќе спомнеме сега подолу малку од еден цитат од Елен Вајт. И економски просперитет, меѓутоа обично бива во такви едни во таква една ситуација духовноста да опаѓа. И е, слушнете ги зборовите од пророци цареви. Меѓутоа, надворешниот напредок не бил пропратен со одговарачко оживување на духовната сила. Обредите во храмот биле вршени како и порано, и многу луѓе се собирале да го слават живиот Бог. Меѓутоа, гордоста и формализмот постепено го завземале местото на понизноста и искреност. Значи, едностанно формално оделе во храмот, принесувале жртви и се тоа што се правило на значи, сите тие церемонии таму. И вели гордост и формализам владееле во духовна смисла. Иако просперитет во секоја друга смисла. Токму Господ му дава една ваква визија, за да преку оваа визија му, каже, му покаже на Исаија како тоа треба да се почитува Господ. Значи, ние некојаш може би така, ајте, протестантските цркви, ние сме така клупи, немате ништо посебно од зидови, немате тука ни икони, не знам што, кипови не знам, некои свештеници облечени, не знам како чудно тамо, па кадења, па не знам што, па тоа некако да создава, како што создава во католичка црква или во православна, некое чувствуете така да дека сте стварно некое посебно место, некојаш може би го изгубиме, го губиме тоа чувство, вити како да се наоѓаме вете во некој клуб или не знам, ете. Ништо посебно, не, не црква, веќе. Значи. И тоа станува формално, посебно. Така, така било во тоа време. Идолопоклонство било присутно. Втора цареви, отворете во 15 глава, значи исто тука имаме опис за времето на владењето на Ози, втора цареви, 15 глава, трети четврти стих. Правеше што е право господовите очи, сосем како неговиот татко Амаси, само не ги разурна високите места И народот уште пренесуваше жртви и кадеше на високите места. Еве еден пропуст. Значи високите места останали. Видово поклонство присутно. Повторно во втора летописи, 26-та глава, истата глава, значи, 16. кај изгрешил у последните години од своето владење, но кога се засили <clears throat> ози, срцето му се возгордеа. Еве, таа гордост присутна, па дури еве кај царот. Многу што се расипа, та му изневери на Господа својот Бог, зашто влезе во Господовиот храм и почна да принесува темњан на каделниот олтар на жртвени. Кој ова, ваква слична една грешка направи се Цар, а принесуваше жртва и кадеше, што преше. Саул, да. Нешто што царот <laughs> не може да го прави, значи само просвещеникот. Ама по него влезе свещеникот Азари и со него 80 господи свещеници и те му се спротиставили и го спречиле во таа намера и во исти момент Господ го казнил, му се појавила губа на челото и а така ќе останува губав до крај. Кратко после тоа ќе умре. И во една таква ситуација, Господ го повикува Исаија во служба. А, само да спомнам предходно во втора летописи 27 глава за неговиот наследник, че значи како одат работите понатаму. Значи, втора летописи или дневник, 27 глава, први и втори стик. А на Јотама му беа 25 години кога се зацарил. Царуваше 16 години во Иерусалим. Името на мајка му беше Еруса, садакова керка. Правеше што е право во Господовите очи, сосем како татко му Озеј, само што не влезе во Господовиот храм, че значи, овој неа повторно грешката на својот татко. Но, вели понатаму, во крајот од стикот, народот и натаму беше расипан. Попусто. Видите, имаме ситуација кога имаме добар цар, ама сепак народот далеко од тоа. Иако просперитет во секоја смисла, но духовноста никаква. Гордост, формализам. Исаја во една цела ваква ситуација е и како загрижен. Имало социјална неправда, поклонство, кажавме, раскош од, други страна, од друга страна ради материалната, материалните придобивки, пијанства, оргии, се и се што што оди со тоа заедно и го зафаќа една малодушност Исаија и Господ му дава прилика да го види самиот него на престолот. И продолжуваме понатаму сега од вториот стих во шестата глава Исаија. Над него стоеа серафимите, секој имаше по шест крилја. Сега Исаија има прилика да види како тоа треба да му се служи на Господа. Со каква чест, очит. Не, тука нема никаков формализам. Туку сериозност. Секој имаше по шест крилја, две крилја за да го заслони лицето. Серафимите со заслонето лице пред Господа. Две крилја за нозете и со две крилја леташе. И се веле еден на друг, свет, свет, свет е Господ над воинствата. Сета земја е полна со неговата слава. Од грмливите гласови на оние кои воскликнуваа, се стресоа до вратниците на преговите, а домот се исполни со дим каква сцена. Исаја се нашол пред Господа во храмот, гледа што се случува, како му служат серафимите на Господа, како пеат, како всушност треба да изгледа едно свечено богослужение, некако тогаш што ги вршеле службите во храмот реков, кога ги гледа овие сцени, значи пазете, прво, што овде го гледаме секој од нас, па и Исаија, кога ни е тешко, кога гледаме дека работите не идат како што треба. Можеме не зафаке некоја малодушност и нас. Не знаеме како ќе се одиваат настаните понатаму. Кренете поглед нагоре, кон горите, од кај што доаѓа нашата помош, како што гледат. Прво нагоре, кон Господа. Потоа ќе следи еден друг поглед. Откако ќе сватиме кој е Господ, сушност, тогаш веројатно ќе се видиме ние самите во вистинското светло. Тука гордостта паја во прав. Тука ние се губиме. Реков, кој сај ова ќе го види. Рекол, тешко мене Пропаднав зашто сум човек со нечисти усни. Живеам во народ со нечисти усни, а моите очи го видува царот, Господ над војските. Колку и да се сметал за нешто малку подобар, како што вели Стрелен Вајд, таму во своите коментари, од останатите, сега се поистоветува со сите нив. Тешко мене пропаднав, зашто сум човек со нечисти усни живеам меѓу такви исти. Доека ние не окренеме погледот нагоре и не се огледаме во суштина кој е Господ и каков е Господ, не ја видиме таа негова светост и неговиот карактер, тешко ги, дека ќе се согледаме самите себе си, дека сме луѓе со нечисти устни, со нечисти срца, со нечисти умови, со нечисти мисли, често пати. Значи, после тој поглед нагоре следува поглед длабоко во себе. Кога ќе сватиме кој е Господ, кога ќе видиме сета негова светост, тогаш ќе ја видиме сета наша ништожност. Тоа се случува со Исаија. Пропаднав тешко мене. Еден од серафимите долета кон мене, и сега, значи, од како ова се покајнички зборови, значи, на еден човек, тешко мене, Нема тука гордост, како што кажав. Веќе не се гледате себе си како нешто. Туку се гледате како ништозни, од како сте се сретнале со Господа и Неговата големина и светост. И следува прочистувањето од Господа. По исто така битен момент. Еден од серафимите долета кон мене во рацете имаше жар, оган, како символ и жар да, на прочистување што го зеде со клешти од жртвеникот, се допре со неа со жарта до, моите, до мојата уста и рече, еве ги допре твоите усни, вината ти е симната и гревот очита. Исаија пред Господа, очистен, чист. Само таков може да остане пред Господа. Тешко мене, како што вели тој. И тогаш, значи, откако ќе погледнеме нагоре, кој ќе согледаме каков е Господ, па ќе се погледнеме себе си, ќе согледаме какви сме ние, доаѓа очистувањето и тогаш доаѓа погледот на надвор. На надвор. Кон другите. Кон оние за кои што сме повикани. Тогаш го чув Господовиот глас и еве го прашањето. Господово, кого да испратам? Исаја е избран, повикан за тој да ја однесе таа порака, битна порака до народот, до Јужното царство. Кого да испратам? Интересен е речникот овде, кој што повторно подсветува на мене речникот прва, втора глава Мојсија. Прва Мојсија. Кај што се гледа божеството. Први вели кого да испратам во еднина, а потоа вели и кој ќе ја однесе нашата порака, множина. Значи, да, Господ е еден, меѓу тоа Божеството е сочинат од повеќе. Јас верувам од троите. Кој како сака може да верува поинако, меѓу тоа јас верувам дека така се три личности горе. Кој ќе ја однесе нашата порака? Кого да испратам? Тоа се прашањата до Исаија, прашањата до секој од нас. Поглед нагоре, поглед во себе, поглед на надвор. Луѓето кои што чекаат и очекуваат пораката. Денеска имаме ние како адвентисти на седмиот ден во ова последно време златна порака, тоа ангелска вест наречена, која што се помалку се проповеда кој може да го чуе гласот Божи ќе го слушне тоа исто прашање. Кого да испратам да ја однесе тоа ангелската вест, затоа што веќе ја нема. Не се проповедаа, таа е таа вест и на предупредување и на утеха. Кого да испратам? Кој е одговорот на Исаја? Еве ме мене. Еве ме, еве ме мене. Испрати ме мене. Ова е толку тешко некојаш. Почнувам од себе, значи ја затоа кажав ова е своевидна мисионска порака. Дали сме ние тие и што е проблемот би кај нас? Дали може би ги неаме тие доволно тие средби, лични средби со Господа? Дали греф е во прашање, дали нечисти устни, дали нечисти мисли, дали било што што не спречува да кажеме Господе, еве мене испрати мене и да одиме во силата на Духот Свети и да ми однесеме пораката на луѓето. Некој проблем има, секој секој од нас нешто има. Нешто друго ни е поважно, може би ние гледаме сериозноста на целата ситуација, како што Исаија ја вишел таа сериозност, паднала има некоја малодушност, но <clears throat> Господ му дал визија, се сретнал со Господ и ја вишел таа негова светост и безпрекорен карактер, и сватил колко е ништожен. И тука има еден проблем, значи, кај нас, додека не свативме дека, дека сме ништожни и дека не можеме, ние немаме сила да можеме да идеме и да викаме да им проповедаме на другите намери. Не. Седо додека се осекаме дека сме нешто а, вредни, имаме некои си не знам какви таленти на говор, на било што, не треба сосема целосно да се срушиме, целосно да се предадеме. Кога ќе овидеме Господа каков е тоа ќе сватиме дека не сме никој ништо. Тогаш ќе добиеме сила од Него, прочистување и ќе можеме да кажеме еве мене Господи испратиме мене затоа што знаеме дека Господ е со нас, Господ ни ја дава таа сила, не одам јас во своја сила. Па колку пати сме пробале може. Во своја сила не иде. Дори може би се викаме често пати и се изговараме, ќе речеме, што джаве, не слушнале муавети меѓу нас и јас сум кажувал некојаш, што джаве им зборуваме, не слушаат. Никој не поверувал, никој не верувал. Може не смејаваат или не знам што. А пазите понатаму што му вели, откако Исаја ќе ја прифати, ова голема задача ќе каже, еве ме мене, испрати ме мене, пазете што му вели Господ. Охрабрување му дава. Што му вели, ќе прифатат обилно има да прифатат и да се крштеваат, да, да се обратуваат. Што вели? Господ му одговара му, вели, отиди и речи му на тој народ, со уши ќе слушате, но нема да разбирате, со очи ќе гледате, но нема да видите. Закорави му го срцето на овој народ, заглуши му ги ушите, заслепи му ги очите, да не гледа со очите, да не слуша со ушите и да не разбира со срцето и да не се обрати. И да не се излекува, замислете си. Да прифатите на своја говорност да одите да ја носите пораката и никаков успех. Нема никакво обраке, нема никакви резултати. <laughs> Тоа од, однапред би го знаеле, <laughs> дали би отишли. Како ќе биде, како ќе ви биде. Ке видиме после во контраст кај Мојсија, кој што самиот ќе рече, па Господе, што, ако идам, па ако не ме слушаат, па Овде Господ му кажува како ќе биде резултатот и вели 11 стик, док, а, и Исаија сега му вели на Господа, 11 стик му се обрки му вели, до кога, Господи, до кога ќе биде така? Има ли некоја надеж, има ли некој зрак на светлина? И Господ му говара, додека не запустат градовите и додека не останат без жители, уште по-бетер од ова ќе биде. Значи, вели, оваа ситуација ништо не е. Уште по-бетер ќе запустат ком, комплет Не Северното царство, и Јужното, Вавилон, ќе отиде во робство. Овие збори баш не тоа се внесуваат. Доека куките не бидат без никој жив и доека земјата не стане пустина, доека Господ не ги протера луѓето далеку, тешко истребување ќе ја погоди земјата. И ако остане во неја уште една десетина, и таа ќе биде сотрана. И некој мал остаток ако остане десетина, и таа ќе биде сотрана каква порака треба да однесе Исаија, но сепак не завршува пораката, оди понатаму и вели, и така ќе биде сотрена како дап кога ќе го пресечат до пенушката, знаете, па ќе остане само еден мал дело, дрво која се сечи, останува труп таму доле. Повеќе е во земја, отколку надвор над земја. Значи. Нивната пенушка ќе биде свето семе. Еве га, таа надеж. Исаија 50 и кусор, колку не знам години, е во служба да ја носи оваа порака на надеж. И на 60 беше, да. И сум слушнал дека книгата на Исаија се видна минијатурна Библија. Има и 66 <laughs> глави, интересно, како што Библијата има 66, нели? книги. Тука имаме и <laughs> Евангелие, мислам, Исаја може да се нарече евангелист. Значи, ја носи таа вест на надеж. Значи, неговиот одговор, одзив на прашањето кого да испратам, кој ќе однесе нашата порака е еве мене, испрати ме мене и покрај тоа што многу, многу никаква надеж не му влева Господа за тоа каков ќе биде одзивот и какви резултати ќе произлезат. Што е нашиот проблем? Зошто ние не велиме Господи, еве мене испратиме мене. Значи, не, не се однесува само за повик кон мене, како е пастор или кон Исаја, како пророк, туку кон секој од нас. Сите ние сме повикани од Господа да ја однесеме неговата порака. Нашите изговори некоја се наистина мизерни, тоа ќе го видиме низ изговорите на Мојсе, Сеќавате минатиот пат таму кога беше зборувавме за тој негов стап кој што ќе стане тој пастирски негов стап кој што ќе стане Божји стап. Но сега пак сме тука некаде, но да ги видиме неговите изговори. Излез трета глава, значи втора Мојсева трета глава. За разлика од Исаија. Што вели Мојсе во третата глава од Излез 11 стих најнапред. Вака вели си на Господа, откако нели Господ му кажал дека е, ти си избран, аз тебе ти избирам да го изведиш Божиот народ од Египет. Тој вели, кој сум јас да се запатам при фараонот? Да, ова и личи скромно и понизно од Мојсија и добар е тој дух, но како што ќе одиме низ овие негови изговори, ќе сватиме дека всушност тој сака да ја избегне оваа задача. Ово се само негови изговори. Кој сум јас да се запатам при фаронот? Му одговори Мојсе на Бога и да ги изведам израелците од Египет. Кога да сака да каже, Господи, пред 40 години беше моментот, кога ја крена фрака на тој египетец. Тогаш требаше, Господи, тогаш имав и некое влијание. Знаеме во какви школи се е учил, како бил спремен и воено и секако Мојсе. Што сега овчар со стап? Каков, какво сега влијание ќе имам? Па они мене, мене ми заборавиле, ќе се вратам, ќе не ме ни памтат кој сум и што сум. Тоа е првото нешто што кажува. Значи без никаква репутација сум сега. 13 стих, односно во 12 од Господ што му вели? Јас ке бидам со тебе. <laughs> Много Исаија го имал а, тоа храбрување од Господа, што го видел Господ. Знаел дека комплетно му се предал и рекол, кој сум јас, тешко мене, човек со нечисти устни, ке Господ ќе биде со него. Таман работа, ако Господ ве праќа со својата порака, посебно порака за ова време, и ве остави сами таму. Па Господ сака да стигне таа порака, зашто е можно повеќе луѓе. Јас ке бидам со тебе, Во 13 стик, што вели Мојсија? Вика на Господа, ако отидам при израелците и ми речат <clears throat> Бог на вашите татковци, значи им речам, Бог на вашите татковци ме испрати при вас, а ти ме прашаат, како му е името? Значи, ете сега, почнува да ме прашуваат малку колку сум подкован. Ја учев во поинакви школи, сега 40 години се расправам со овци, што да им кажам? Што му вели? Кое му е името на Господа? <laughs> Јас сум, кој сум? Да. И му реди понатално, значи, Бог Авраамов, Бог Исаков, Бог Јаковов и така натаму. Доаѓаме до четвртата глава, први стих, уште еден изговор е она што на Исаија Господ му го кажува пред време, за да не се обескрбни, дека нема да има добар одзив, но да оди во Божја сила. Овде сега Мојсей му кажува на Господа, пазите, кој сме ние со изговор да кажеме, како што кажа предходно, <coughs> се извинувам, ќе <coughs> одам Господи, ќе одам, ама Знаеш, нема да ме слушаат, па ова ќе биде, па вака ќе биде, па така ќе биде, па нема ефект од тоа ништо. Бе, кој сме ние да му кажеме на Господа како ќе биде и што ќе биде? Ако Господ ни рекол, оди и однеси ја пораката. Е, што вели во првиот стих, четврта глава. Мој се одговори, вели, ама ако не ми поверуваат, нели во прашална форма, но на тоа алудира. И не ме послушаат, туку ми речат, Господ не ти се јавил. Што тогаш? И тогаш нели е оној знак со стапот, со раката губава. Третиот изговор на Мојсе е тоа. Ото дајаме до десетиот стих, уште еден изговор, вели, прости ми Господи, продолжи Мојсеј. Јас никогаш не сум бил красноречив човек. Елоквенција нула. Ни порано, ни до сега, кога му зборуваш на својот слуга, јас сум бавен во зборувањето и на јазик тежок. Вистина е ова? Мој се повторно се изговара. Сега дали, кога зборувавме на таа тема, не знам дали го спомнав тој стих, но каков бил се на вистина? Може би сака да каже, еве, после овие 40 години во пустината, сум заборил да зборувам. Дела апостолски во онаа проповед на Стефан, во седмата глава, спомнавме тоа неколку стиха, не знам дали кој го спомнавме, след што Стефан кажува некои карактеристики за Мојсија, дела 7 глава 22 стих, значи држите овде прст во 4 глава Мојсија, 2 Мојсија, 7 глава дела апостолски 22 стих. И Мојсија ја изучи целата египетска мудрост и беше силен во своите зборни и дела. Мојсија беше силен на зборови и на дела. Ова е повторно пак уште еден беден изговор од него страна. И Господ му вели, добро, Арон ке зборува место тебе, и ако забележите да после во петте книги Мојсееви, кој е тој што зборува? Па се цело време зборува, не е толку Арон, се цело време зборува. Иако се жали овде дека ете, е тежок на зборување, бавен. <clears throat> Па Господ му вели, нели, подолу, А кој ја создаде устата, кој ја создаде јазикот? Знаете ли вие колку многу Господ се има послужено преку брат Дане? Знаете Дане дека има говор на ман. Но какви све искуства тој има кажувано и тамо по Тетовско по гостинарско. Не е се до договорот. <laughs> Ако вие одите во Божја сила, да ја носите пораката, тој е тука со вас и ќе прави чуда. И после овие сите изговори, што ќе каже Мојсе, што му престанува во 13 стих? Што вели? Прости Господи, пак, пак рече Мојсе, не би ли испратил некој друг? Ах, а, на кого личиме повеќе ние? Исаија, откако ќе има ова, она визија, значи средбата со Господа, очистувањето, како сваќа колко е ништожен, ќе каже, Господи, еве ме мене, испрати ме мене. А мој се изговор преку изговор, изговор преку изговор, на крајот, Господе, тука сум јас, ама е испрати некој друг, <laughs> подобро. Сепак, фала на Господа, тој е тој, кој што сепак ќе отиде и ќе го избави Божиот народ. Господ преку него, нормално е Он. <clears throat> Затоа што сватил, веројатно се скршил и тој сватил дека попусти се сите негови изговори и дека едноставно треба да му се предаде на Господ и дека Господ ќе ги води сите работи. Господ може мокно да не искористи секој од нас. Како што кажав минатиот пат, го зборовме за тој негов стап. Што имаш во раката, нели Господ го прашува? Стап! Абе, макар и да е стап, еден обсршки стап, макар и да е најмалиот, најнискиот, најништожниот талент да го имате, Господ може мокно да го искористи. Во корист на неговото дело и, и носење на пораката. Господ секој нас може да не искористи, сите ние имаме таленти, сите ние имаме ние способности, но кој е нашиот одговор? По се изгледа имаме проблем да бидеме искрени најчесто нашиот одговор е овој на се И затоа чекаме некој друг да отиде. <clears throat> Ние не одиме па затоа сме малку. Ова, ова е проблем, значи, како што кажав, ако се секјавате на таа анализа таму правена во некој, некој списание беше, каде што оваа трансевропска дивизија е најслаба од членство. Само околу 80.000. Малта некако цела Романија. Доека сите други имаат кој по 3 милиони, кој по милион, два, или онаа другата европска, како се видеше, интер, интер. Таа има околу 150.000 некаде. Мегутоа, оваа трансевропската, која што ние спаѓаме, најслаба, 88.000 само. А, од друга страна, е нај Мислам, то се делува на Европа, не, не мислам на овие нашиве, меѓутоа нагоре са едни од најпросперитетните држави во некој начин економски и така Но не се работи, нема премал, премалку се саи, многу повеќе онакви кои што велат Господи, испрати некој друг. Јас овде ќе завршам да <clears throat> пораката е да се приспитаме, секој лично од нас дома во молитва да Господ не возможи да се сретнеме со Него, да сватиме дека сме повикани за една сериозна работа и да ја прифатиме пораката. Нека моја слава на Господа. Амин.